Bog. Ah, bug. The green, bog. The green grass grew all around, all around. Number one, put a little love in your heart. Ooh, oh yeah, put a little love in your heart. And the world will be a better place for you and me. For you, put a little love in your heart. So, <laughs> Number two, somersault is where I won. Sometimes I'm scared, sometimes I feel alone, but then I see the friends I have around me <laughs> that help me to grow. <laughs> Uh, нет, не забыла. I celebrate this place and I'm singing this song for the whole human race. We're all part of this world, every woman and man, every boy, every girl, and we will stand as one. <laughs> we are superstars. We are kind. We are respectful all the time, We're making new friends each and every day. We're all part of this world, every woman and man, every boy, every girl, and we will stand as one. And we will stand, yeah, we will stand, and we will stand as one. Woo! -hoo. number three, Candyman. Candyman, Candyman, uh, salty dog, salty dog. If you were gonna be my my Candyman, I would be your salty dog. Can Candyman, Candyman, salty dog, salty dog. If you were to be my salty dog, I would be your Candyman. Number four, the bug Plus, the green grass grew all around. Well, actually, I think I'll first sing uh, the green grass grew all around, uh, and I won't sing the bug at all because I forgot it. <sighs> okay, I can do this. There once was a hole, and in this hole there was a tree. Uh, uh and the green grass grew all around, all around, green grass grew all around this tree. this tree. There was a there was a branch, uh, the prettiest willow branch, the prettiest willow branch that you ever did see, that you ever did see. And the branch was on a tree, and the tree was in the hole, and the hole was in brown. Green grass grew all around, all around. Green grass grew all around. And on this, and on this branch, and on this branch, there was there was a stick, there was a stick pretty slow, stick the pretty slow that you ever did see, that you ever did see. And the stick was on a branch, and the branch was on the tree, and the tree, and tree and in the hole, and the hole was in the ground, ground, uh, and green grass grew all around, all around, green grass grew all around. And on the stick, and on the stick, there, there was a twig, and there was a twig. The prettiest little twig, the prettiest little twig that you ever did see, that you ever did see. And twig was on the stick, and the stick was on the branch, and the branch was on the tree, and, and tree was in the hole, and the holes in the ground. Green grass grew all around, all around, green grass grew all around. And on this twig, and on this twig there was a nest, there was a nest. Pretty swell nest, the pretty swell nest that you ever did see, that you ever did see and the nest was on the twig, and the twig was on the was on the stick, and the stick was on the branch, and the branch was on the tree, and the tree was in the hole, and the hole was in, uh, green grass grew all around, all around, green grass grew all around. And on this nest, and on this nest there was a bird, there was a bird, pretty full bird, the pretty full bird that you ever did see, that you ever did see and bird and bird was on nest and nest was on twig and and twig was on the stick and the stick was on a branch and branch was in tree and the tree was in the hole and the hole was in ground and green grass grew all around all around green grass grew all around and on this bird, and on this bird there was a meatball, there was a meatball, the prettiest little meatball, the prettiest little meatball that you ever did see, that you ever did see. And the meatball was on the bird, and the bird was on the egg, and the bird was on the nest, and the nest was <sighs> on the twig, and the twig was on the stick, and the stick was on the branch, and the branch was on the tree, and the tree was in the hole, and the hole was in the ground. And green grass grew all around, all around, green grass grew all around. And on this meat bowl, on this meat boulder with some saucer, with some sauce, pretty little sauce, a pretty little sauce that you ever did see, that you ever did see. And, and the sauce was on the meat bowl, and the meat bowl was on the bird, and the bird was on the nest, and the nest was on the twig, and the twig was in the hole. <coughs> Got it all wrong. And twig was on the stick, and the stick was on the branch and the branch was in the tree and the tree was in the hole and the hole was in the ground green grass grew all around all around green grass grew all around and on the saucer and on the saucer was a bacteria foo yeah done uh-huh number five uh your <laughs> Jaluk. Купите лук зеленый, он, петрушку и морковку. Купите нам зеленый лук. Купи... Купите еще девочку и путовку. Не нужен нам зеленый лук, петрушку и морковку. Нужна нам только девочка, шауни и путовка. Шауни и путовка, шауни и путовка, купи нам только девочку шауни и путовку. Number six. Крошка Вилли Шотландская народная песенка. Крошка Вилли Винки ходит и глядит, кто не снял ботинки, кто еще не спит. Кто мне друга кошка или кто не чель, Вилли Винки, крошка, лет шевелит с постель. Где ты, Вилли Винки, влез как, э, влез как нам окно. А кошка на перинке спит уже давно. Спят в конюшне, спят в конюшне кони. Начал пес вилать, только мальчик Шони не ложится спать. Номер семь. Форель. Шотландская народная песенка. Я семь недель ловил форель, не мог ее поймать я. Я весь промок и весь продрог, и все порвал я платье. Ловил в лесах, ловил в садах, ловил я даже в печке. И что ж, форель, все семь недель скрывалось платье в речка. Номер восемь. Оранжевая песенка. Вот уже подряд два дня я сижу рисую. Красок много у меня, выбирай любую. Я раскрашу целый свет в самый мой любимый цвет. Оранжевое небо, оранжевое море, оранжевая зелень, оранжевый верблюд. Оранжевая мама, оранжевым ребятам, оранжевые песни, оранжево поют. Вдруг явился к нам домой очень взрослый дядя. Покачал он головой на рисунок глядя и сказал мне, ерунда не бывает никогда. Оранжевое небо, оранжевое море, оранжевое зелень, оранжевый верблюд. Оранжевые мамы, Оранжевым ребятам оранжевые песни оранжево поют. Только солнце в этот миг якоже блестело и раскрасило весь мир так, как я хотела. Дядя посмотрел вокруг и тогда увидел вдруг лист-лист. Оранжевое небо, оранжевое море, оранжевая зелень, оранжевый верблюд, оранжевые мамы, оранжевым ребятам, оранжевые песни, оранжево поют. Теперь лист. А. Э, хорошо. А э, какой номер этажа? профессор Фу и профессор Буль. Джон Фу, профессор трех наук, пришел в Карлайр из Гуля, а в речке Уз заметил вдруг коллегу Клода Буля. «Сэр, видеть вас большая честь!» — профессор Бул воскликнул. Но «Ну что вы делаете здесь? В четвертый день каникул!» Хватая мелкую волну, Буль отвечал сэр Джон. «Я думаю, что я тону! Я думаю, что я тону!» Я думаю, что я тону. Я в этом убежден. Тогда Джон Пол сказал, да ну. Кот Булли обдумал это, под, помедлил и пошел ко дну. Наверное, за ответом. Простите, Булли сейчас июль, а теплая или вода? Буль-буль, сказал профессор Буль. Буль-буль, сказал профессор Буль. Буль-буль-буль-буль, буль-буль-буль-буль, что означало «да». Номер я не знаю. Песенка Деда Мороза. Из мультфильма Дед Мороз и лето. Слово Юрия Эдина. Последний лист календаря остался на стене. Пескот родился я не зря. Пора в дорогу мне. Приеду суд. Пескот родился я не зря. Пора в дорогу мне. Рейды сотни вверх подряд, что в ночь под Новый год надела елочка наряды, стала в хоровод, надела, э, надела елочка наряды, стала в хоровод. Подарки детям я получу, ведь нет меня добрей. Награды лучше не хочу, чем, рад, э, чем радость всех детей. Э, награды лучше не хочу, чем радость всех детей. тоже номер, я не знаю что, облака. Мимо белого яблока луны, мимо красного яблока заката, облака из неведомой страны к нам спешат и опять куда, и опять бегут куда-то. Облака, лакривые лошадки, облака, что вы мчитесь без оглядки, не смотрите вы, пожалуйста, свысока. А по небу прокатите нас облака. Я на облаке лихо прокачусь, Не боюсь, я ни грома, ни гра... Э, э, я не грома и не града над землей удивленный пронесусь. Для меня в синем небе нет преграды, облака, белокрылые лошадки. Облака крепко мчитесь без оглядки. Не смотрите вы, пожалуйста, высока, а по небу прокатите нас облака. Мы помчимся в заоблачную даль, мимо, гра... мимо гаснущих звезд на небосклоне. К нам неслышно спускается звезда, и ромашка и останется в ладони. Облака, белокрылые лошадки, облака, шумчите список клетки, не смотрите вы, пожалуйста, с высока, как по небу прокатите нас. Облака, я на облак... А. Сказка и про охотников. Жили-были три охотника. Двое были голые, а третий в чем мать родила. У охотников было три ружья. Два ружья были э, незаряженные, а в третьем заряда не было. Вот собрались они на охоту. Пошли они далеко-далеко, потом еще дальше. Застрелили они трех зайцев. До двух зайцев они упустили, а третий от них убежал. Ну, взяли охотники зайца, который убежал. Положили его в карман голому охотнику и опять пошли в путь дороженку. Идут, идут, видят, дом стоит. Ты смотри, смотри, трубы да ведь нету, ну нету, крыши нету, нету. Окон нету, нету, дверей нету, нету, а зато стен совсем не бывало. Три охотника постучали в двери, тук-тук-тук, а хозяина не было дома. Выглянул Инна из окошка и спрашивает, кто там, чего надо. Будь добрый, говорят охотники, дай нам горшок зайца сварить, который от нас убежал. А пожалуйте, ребятки, вот нам вот вам три горшка, выбирайте. Два разбитые, а у третьего дна нет. Ну взяли охотники зайца, который, уби... который убежал, сварили его в горшке без дна и отлично поужинали. Двое легли спать на пустое брюхо, а третий не он и хлебавший. Вот и все. Григорий Остер, как Петька спас родную каплю. В одной капле воды жил микроб. Звали микроба Петька. У Петьки были мама и папа, тоже, конечно, микробы. А, а еще у Петьки были дедушки и прадедушки, бабушки, дяди и тети, братья, родные братья, двоюродные, троюродные сестры. Целая куча родственников. И, тоже, и все тоже микробы. Жили они в капле воды, и поэтому вечно ходили мокрые. Ну, в общем, микробы очень маленькие. Им любая букашка кажется больше слона. А Петька его все был маленький, потому что еще не вырос. Вот однажды мимо капли, в которой жили микробы, пробегал муравей. Он увидел каплю и сказал, что это сегодня жарковато. Не выбрали мне эту каплю, она такая прохладная на вид. Микробы услышали и ужасно испугались. Они забегали по капле, заплакали, закричали, в общем устроили панику. Один только Петька не струсил. Он высунул голову из капли и очень громко сказал муравью. «Эй, муравей, разве твоя мама не говорила тебе, что сырую воду пить нельзя?» Муравей, конечно, не увидел Петьку, но голос его услышал, удивился и спросил. Кто это со мной разговаривает? Это я, Питка Миков, сказал Петька. Я очень не советую тебе, муравей, пить нашу каплю. Ты можешь заболеть, потому что в капле живем мы, микробы. Спасибо, что предупредил, сказал муравей. Ты настоящий друг. И, поп и побежал своей дорогой. А микробы все э, хватили маленького Петьку и радовались, что, что он спас родную каплю от гибели. Как Петьку изучали. Однажды пришли ученые, взяли капли с микробами и понесли в свою лабораторию. Ученые шли по дороге, и несли капли и разговаривали. «Давайте рассуждать теологически», — сказал самый главный ученый. «Мы ведь ученые, так?» «Так», — сказал самый младший научный сотрудник. «Мы несем каплю, а в капле сидят микробы. Так, так. Вот мы и будем этих микробов изучать». «Это очень удачная мысль», — сказал самый младший научный научный сотрудник. Все остальные ученые тоже сказали, мы с вами совершенно согласны. Ученые принесли каплю в лабораторию и положили под микроскопом. Микроскоп он как бинокль. Если смотреть с одной стороны, все увеличивается, а если с другой уменьшается. Вот когда с одной стороны микроскопы собрались ученые, а с другой микробы, то микробы увеличились, э, а ученые уменьшились. И все стали одинаковые. Не на самом деле одинаковые, а только если смотреть через микроскоп. Ученые смотрят через микроскоп на микробов и говорят, какие интересные микробы, а они большие, а другие маленькие. А микробы тоже смотрят через микроскоп на ученых и говорят, какие интересные ученые. Ведь микробы захотелось тоже рассмотреть. Конечно, э, рассмотреть ученых поближе. Он стал всех расталкивать и, и вперед пробираться. А ученые говорят, смотрите, какой микроб, самый маленький, а толкается. Тут пожилой микроб, Петкин прадедушка, пошел, подошел к микроскопу и говорит ученым: вы не смотрите, что мы не микробы. Микробы тоже разные бывают. Бывают вредные, а бывают наоборот полезные. Мы как раз полезные. А самый главный ученый ему отвечает, вы не волнуйтесь, мы знаем, что вы полезны. Мы вашу каплю нарочно взяли, чтобы наш чтобы нашему самому ну, младшему научному сотруднику показать, чтобы он тоже знал. Мы ему вас покажем, а потом обратно отнесем, где взяли. Тогда все в порядке, говорит Петкин прадедушка, мы не возражаем. А Петка смотрел, смотрел на самого младшего научника сотрудника и вдруг показал ему язык. А младший научный сотрудник растерялся и даже Петьке язык показал. Ну, он забыл, что он научный, и вспомнил только, что он младший. Поэтому так сделал. Извините. Э, тут все микробы стали стыдить Петку, а все ученые самого младшего научного сотрудника. У, как некрасиво показывают язык, сказали мы микробы. Ученые сказали, это очень нехорошо язык показывает мы нашего Петьку наказывали. Мы его лишим премии. Э, премии. Жан, что это значит? А мы сказали микробы, нашего гулять не пустим. А мы сказали ученые, на, нашему отпуск только зимой дадим, когда холодно или нельзя в речках купаться. А мы, сказали микробы, у нашего все игрушки отнимем. А мы, сказали ученые, нашему диссертацию, которую он написал, порвем. Что такое диссертация? научная работа, учебы в Актерном ну, высшем э, институте. Повышение, повышение третье. Тут младший научный сотрудник заплакал, а Петька хоть и не заплакал, но тоже очень обиделся. И всем уж жалко стало, и ученые стали заступаться за Петьку, а микробы за младшего научного сотрудника. Вы уж простите своего, сказали микробы ученые. Ладно, мы своего простим, только и вы своего простите. А потом он с попрощались с микробами и отнесли, и отнесли каплю на место. И все-таки в самую последнюю секунду Петька взял и еще раз показал младшему научному сотруднику язык. И тот тоже Петьке язык показал. Хорошо еще, что никто этого не заметил. На эту кушетку, на эту такту, То есть, это да, это нет на эту кушетку Юна молится, на эту кушетку, на этот тахту, на эту кровать или даже на ту, на этот диван или даже на тот, где целыми днями валяется кот. Ложитесь и спитесь, пожалуйста, сами. Ложитесь и спите, пожалуйста, сами. Сказал я с ужином папе и маме. Двум бабушкам сразу и, пап, и папиной маме и смейся в компанию маминой маме. Не надо, сказала я, подушку взбивать, а также простынкой кровать накрывать. А также не надо кровать согревать моим одеялом и шерстью верблюда. Я спать не пойду ни за что никогда. Я буду слоняться туда и сюда. Плясать или просто за ухом чесать. Но спать, безусловно, я больше не буду. Кататься верхом на слоне – это да. Запеть петухом в тишине – это да. Шептаться с львом в луне – это да. Шататься от стенки к стене – это да. Эх но только не спать ни за что никогда. Не спать никогда ни на левом боку, э, ни на спине, ни на правом боку, не, не подпирая ладонью шику, щеку э, э, не задирая свой нос к потолку, не высунув руку, не высунув ногу, чтобы спину погладить английскому другу. Ой, ой. А, извини, про это... Э, глаза в темноте закрывать это нет. Лежать в темноте и зевать это нет. И носом в подушку клевать это нет. Кататься верхом на слоне это да. Слоняться верхом на коте это да. Векаться на слоне коте это да. Но спаться уже никогда не пойда. Ирина Токмакова. Клим. Ложка это ложка. Ложкой суп едят. Кошка это кошка, у кошки семь котят. Тряпка это тряпка, тряпкой выдал стол. Шапка это шапка, оделся и пошел. А я придумал слово, смешное слово плим. а Я повторяю снова плим, плим, плим. Вот прыгает и скачет плим, плим, плим, и ничего не значит плим, плим, плим. Э, это, это все тоже Ирина Токмакова. Скороговорка. Был кошеваром кошелот и кошеедом кит. Да простудился кошелот, стал сильно кашлять он. И вот стал кошеедом кашеот а э, кошеваром кит. Не в попад. На помощь большой водопад упал, упал молодой леопард. Ах нет, молодой леопард свалился в большой водопад. Что делать? Опять не в попад. Держись, молодой леопард, вернее, дорогой леопард опять не выходишь по базу. Владимир Голяховский, понарошки. Заболела кукла Катя, горло Катина болит. Я держу ее в кровати, это может припрыгнет. Только доктор может Катю от болезни излечить. Вот пришел медведь в палате, начинает говорить. Не пугайся и не плачь, я известный детский врач. Открывай э, пошире рот, лекарство ей дает. Он желитоват, на который ей из ложки каждый день. Измерять температуру, даже если мерить лень. Говорят, что нашей кошки рядом с ней нельзя сидеть, потому что каждый может э, заразиться, заболеть. Ой. Э, э, мяу кошка возразила, Катя нас не заразила. Скажи по правде, ведь ты не доктор, а медведь. Если мне надеть халат, я могу облечить ребят. Мишка доктор заревел от обиды на пол я тайком шепнула кошкой. Здесь никто не доктора. Это только понарошки. Это все моя игра. Владимир Галиковский. Шиворот на выворот. Шиворот на выворот. Все наоборот. Шиворот на выворот. Посажен огород. Свекла и морковка, э, ряпа рыбка лук. Кор э, корешками вверх, э, кверху выросли вокруг. И на каждой грядке Друг надувший в ряд, всюду разноцветные э, корочки торчат. Желтый, белый, красный, синий, серый свет. Но нигде зеленого в огороде нет. Если греет солнце, если дождь идет, шиворот на выворот, все на, э, все на нем растет. Зелень под землею, сверху крышок, шиворот на выворот кончился стишок. Из парадки на кратке. Тоже Владимир Куликовский. Приборщик коровки верхом на морковке скакали галопом по грядкам укропа. Бежал за морковью рыбча, рыбчатый лук, бежал за морковкой рыбчатый лук, и на луке сидел махноногий паук. Махноногий паук. Вот-вот он поймает двух позже коров, коровок, вот-вот он их свяжет э, узлом из веревок но в этот момент паукана крючок поймал и запутал бобовый стручок, и сверху при, прировнул его огурец. Всем беспорядком на грядке конец. Про книжку и про мышку. Поздравляли мыши мышку, подарили мышке книжку. Мыш, мышка книжку полистала и обложку оторвал, оторвала. Э, Истрепала уголки, прокусила три строки, а потом на половинке разорвала все картинки. Зло живется книжке, если книжку дарит мышки. Ну... No. Нелепый случай. Однажды в подвале за кончик хвоста две мыши поймали большого кота, скочили на спину его и велком галопом всю ночь покатались на нем. Конечно, приятно на кошке кататься, но что за нелепости в мире творятся? Такие нелепости в мире творятся, что кошки мышей стали очень бояться. Стоит попасть на встречу мышонку, кошки тихонько кладутся в сторонку, а если увидит взрослую мышку, кидается прочь в высыпную прыгушку. Сказка про мышонка. В дикой речке жил на печке ершил старый дед. Жил без лихо, умер тихо, дня не, жил, дня не дожил до ста лет. Эта присказка, а с ней сказка будет веселее. Чуял Шович не один, у него остался сын. В речке много воды, в печке много еды. А ягненок не ест и не пьет ни глотка молока, ни куска червяка, и поэтому плохо растет. Вот ягненок слабый тонок, всю ягненок чуть дыша. Твои внуки бабки щуки били хилого ерша. Насме... Насмехался над ним старый дядька Налим, мог обидеть девчонка всяк бил хвостом, толстый сом, э, бил карась плавником и щипал, э, и щипал пучеглазый рак. Тетка селедка советы давала, тетка селедка девчонку сказала, ты плыви, плыви, и скоро приплывешь в большое море. Проживает в море кит, очень страшный он на вид, но ни капли не сердит. А еще живут акулы, и у акулы злые скулы. Э, все акулы едят беззащитных ершат. Э, спрячься где-нибудь в песке, а потом плыви к трышке. Подплывай к ней близко, подклонись ей низко. У нее весь мир получает рыбий жир. Сейчас тут закончится, я начну новую Дальше надо читать понемножку, понемножку, понемножку, понемножку. ложку. Так? Так. надо чуть громче. Вот так. Понемножку, понемножку, выпивая за ложкой ложку, трижды в день перед едой, даже если лень порой. Заедая огурцом, скоро станешь молодцом. Изливалась три колечко на пути ершонка речка. Мимо города большого, мимо берега крутого, мимо нового моста, плыл он в дальние места, обходил дальше.